Drink responsibly. Yes, you can get into the light life. Enjoy Sunbig Light with a barcada at your favorite bars and resto bars now. Drink responsibly. Ang Jim's Coffee na'y bago pre na twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian na variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix na twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack na sigurado Anong inyong mahimong favorite? James Coffee Mix Night Twin Pack ng James Coffee Mix Mga ka-James, available na ang ating James Twin Pack James 3 plus 1 with Korean Tensing O ang James 3 in 1 with Spirulina Twin Pack Twin Pack Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Dami din sa Cebu! At siyo kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansan na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, sige. May sure points na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024. Per DOH FDA CFR, permit number 1492, series of 2022. Drink responsibly Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. San Say yes to feeling alive. 100 calories, alright. Yes to drinking, like yes to feeling light. Say yes, Drink responsibly. Yes, you can! Get your Sunday Light at groceries, supermarkets, and convenience stores. Get into the light life. Drink responsibly. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At kami kay Pampanga! Mahal kami sa Davao! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Paring Iping, isa ng batas ang rice tarification. Ano iyan, paring Mando? Ay nako pare, ang Rice Tarification Law o ang RA 11203 ay nangangahulugang ang mga mangangalakal sa Pilipinas ay maaari nang makapag-import ng bigas galing sa ibang bansa, lalong lalo na sa mga bansang nasa Southeast Asia gaya ng Vietnam at Thailand. Ibig sabihin ba dahil sa pagpasok ng malaking volume ng imported rice ay malulugmok na ang rice industry sa bansa? Oh no! Hay nako paring Iping, huwag na huwag mong iisipin yan. Dahil alam mo ba, may isang probisyon sa naturang batas na nagsasabing ang makukolektang pondo mula sa rice importation ay ibibigay sa programang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na tinatayang nasa 10 bilyon kada taon. At paring iping, sa ngayon kasi hindi rin papasok ang malaking volume ng imported rice sa bansa dahil kulang ang supply ngayon ng bigas sa buong mundo kaya makakapag-compete pa rin tayo. Talaga paring Mando? Hindi naman pala tayo lugi dyan. E saan naman gagamitin ang pondong yan? Aba syempre paring iping, ang 10 bilyon sa RCEF ay ilalaan sa pagpapaigting sa mekanisasyon, pamimigay ng high-yielding rice seeds, loan program at mga trainings. Ah, hindi naman pala nakakatakot ang rice tarification law na yan. Kailangan lang pala pare na maging positibo ang mga kagaya nating magsasaka. All right, para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa Department of Agriculture 12 sa pamamagitan ng official Facebook page nito na AgriTayo Soxogen. Ang milk Rockfish o mas kilala bilang bangus dito sa Pilipinas ay isa sa mga isda na bukod sa masarap ng kainin sa iba't ibang putahe ay sagana pa sa sustansya at bitamina. Ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nakatutulong sa pagdevelop ng utak at memorya, kumokontrol ng cholesterol level ng katawan at pang-iwas sa pagkakaroon ng heart disease. Narito ang mga magagandang benepisyo na naidudulot sa ating katawan ng pagkain ng bangus. Pinapaganda ang kondisyon ng puso at kalusugan ng iyong kidneys. Ang isdang ito ay mayaman sa vitamin B12 na kailangan ng iyong katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga cardiovascular problems. Ang bitaminang ito ay siya rin kailangan upang maalis ng iyong kidneys ang dumi o waste ng inyong katawan sa paraan ng pag-ihi. Nagpapatibay ng buto. Mayaman din ang bango sa vitamin D, calcium at phosphorus na tatlong nutrisyon na kailangan sa pagpapatibay ng ating mga buto. Ang bango sa isa sa mga pinaka pinakamaganda na pinagmumula ng omega-3 fatty acids na mayroong DHA at EPA na kailangan ng ating katawan upang maiwasan ang inflamasyon. Pang-iwas sa mga tumor, ang fatty acids na matatagpuan sa bangos ay tumutulong upang makaiwas sa pagtubo ng mga tumor sa katawan na nagdudulot ng iba't ibang uri ng cancer. Ang bangus ay nagpapaganda rin sa kalusugan ng utak dahil ang omega-3 fatty acids, vitamin A, D at selenium ay mabisang panlaban sa mga komplikasyon sa utak. Nakakatulong din ang bangus para sa pag-improve ng paningin o eyesight. Ang pagkain ng isdang ito kung ikaw ay buntis ay beneficial dahil nakatutulong ito sa fetal development at binabawasan ang tsansa na magkaroon ng vision problems ang sanggol. Ang omega-3 sa bangos ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkawala ng paningin. At yan ang ating balitang pangkalusugan. Ako si Rufa Mokalid. Banjo Bida! Bida! Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At siyo kami kay Pampanga! Mahanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Gabon Herbal Capsule. Inom og Gabon Herbal Capsule. Duha ka capsule kada adlaw 30 minutes before kamo kaon. Atong paminaon ang naayo human miinom sa Gabon Herbal Capsule. Ah, ako na si Martin Pabli. Nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Capsule kay katong giubok ko mao na akong gigamit makawala gyud sa atong ubog ginon. Kini nga to ang Gabon Herbal Oil. Mao na akong gamit panghaplas magabi makawala gyud pamaol. Nya nindot pa ni siya karang insect kay maghaplas ka ni dili gyud ulan og lamok og nagpasalamat kung dako aning Gabon Herbal Oil o Gabon Herbal herbal capsule. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi Visayas o Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil butilya ang gisudlan. tuloy ang kayod kahit na pagod di tatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tansan na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, sige. May sure points na pang-redeem ng Gcash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea Oil at gift vouchers. May 100k pa Collect and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024. Per DOH FDA permit number 1492, series of 2022. Drink responsibly. Asia Brewery Rewards. Drink, collect and win. Radyo Bida. Mas malakas. Mas malinaw. Radyo Bida. 882. Dito. Bida ka. Ano nga ba ang diarrhea? Ang diarrhea o pagtatae ay isang laganap na kondisyon kung saan ang dumi ay basa at hindi buo. Ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng madalas na pagdumi tatlong beses o mahigit, pananakit ng tiyan, panghihina at dehydration. Ang diarrhea ay maaaring maging sanhi ng kamatayan sa mga bagong silang na sanggol at maliliit na bata dahil sa dehydration. Ito ay laganap sa mga lugar na may maruming pinagkukunan ng tubig at pagkain. Ano nga ba ang sintomas ng diarrhea? Pananakit ng tiyan, madalas na pagdumi, basa at kalat na dumi, pagsusuka, paglaki ng tiyan, at pamumulikat. Paano ba malulunasan ang diarrhea? Kapag hindi malala, ang diarrhea ay maaring gumaling makalipas lamang ang isa hanggang dalawang araw at hindi na kinakailangan ng paggamot. Gayunpaman, mahalaga ang pag-inom ng malinis na tubig upang maiwasan ang dehydration. Mayroon ding tinatawag na food for diarrhea o mga pagkain na katutulong sa pagtatae babae tulad ng saging, kanin, mansanas at pinakuloang patatas. Ang wastong kalinisan sa kinakain at pamamahay ang mga susi sa pag-iwas sa diarrhea. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago, habang at pagkatapos magluto. Ugaliin ding maghugas pagkatapos humawak ng mga maruruming bagay. Tandaan na dapat gumamit ng sabon at kuskusin ang mga kamay ng 20 segundo. Iwasan din ang pagkain at pag-inom ng kahit anong bagay na hindi mo alam ang pinanggalingan. At imbes sa uminom galing sa gripo o drinking fountain, uminom na lamang ng purified water na nabibili sa mga bote. Para sa mga kabataan, ugaliin ding iwasan ang pagkain ng street food tulad ng isaw, ulo ng manok, dugo at iba pa. At yan ang ating balitang kalusugan sa oras na ito. Ako si Rufa Mokalid. Tutok na sa Radyo Bida! MHS delivers. Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARMM. Tuwing araw ng Webes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Having a hard time selling your products and services? Notre Dame Broadcasting Corporation can help you. With its top rating stations, Happy FM and Radio Vida, strategically located in south central Mindanao, you can be assured of the most effective, wide range, and affordable advertising. Advertise with us. In Cotabato City, call 064 421 2734 in Kitapawan City. Call 064 577 5187. And in Coronadal City, call 083 228 2694. For national accounts, you may call NDBC Media Marketing at telephone number 02 106 NDBC cares because your business is our business. Ang Jim's Coffee na iba ko pre Na twin pack ng ilang kapi Pwerting lamian na variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack na siguradong Inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night Twin Pack ng James Coffee Mix Mga ka-James, available na ang ating James Twin Pack James 3 plus 1 with Korean Tensing O ang James 3 in 1 with Spirulina Twin Pack Twin Pack Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan Magandang araw mga kabida! Narito ang apat na mabisang tips para sa kalusugan. Una, kumain ng mas konting pagkain. Maraming mga pag-aaral ang nagpakita ng pagbabawas sa pagkonsumo ng calories ay nagpapahaba ng buhay. Ayon sa teorya sa pagdidyeta, ang pagkain ng mas konting pagkain o 20% na mas kaonte ay maaaring mabawasan ang dami ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo at maaaring bawasan ang dami ng mga lason sa katawan. Kahit sa panahon ng Biblia, ang pag-fasting at pag-iwas sa ilang mga pagkain ay hinihikayat. Pangalawa, subukan ang Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet ay binubuo ng gulay, prutas, beans, mani at olive oil. Ang mga isda at manok ay kinakain din ng katamtaman. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumukonsumo ng Mediterranean diet ay makaiiwas sa sakit sa puso at Alzheimer's disease. Sa katunayan, itinuturing ito ng ilang mga eksperto bilang pinakamasustansyang dieta. Pangatlo, Piliin ang masustansyang fats. Mayroong dalawang uri ng taba, ang masustansya at hindi masustansyang taba. Ang mga hindi masustansyang taba o tinatawag na saturated fats at trans fatty acid ay nagdudulot ng sakit sa puso. Ang saturated fats ay matatagpuan sa mantikilya, creams at taba ng baboy at baka. Ang trans fats ay matatagpuan sa margarines at cooking oil at mga pagkaing dumaan sa proseso kagaya ng biscuits. Tingnan ang label at subukang bawasan ang pagkain nito. Sa kabilang dako, ang masustansyang fats ay matatagpuan sa mani, abokado at matatabang isda katulad ng salmon, sardines, mackerel at tilapia. Kung mamimili, piliin ng low-fat milk at low-fat na mga palaman. Alisin ang mga nakikitang taba bago ito lutuin. At panghuli, panatilihin ang kalinisan sa ngipin. Ang pagkakaroon ng sakit sa gilagid ay nauugnay sa sakit sa puso at sa katunayan ay maaaring magpaikli ng buhay. Pinaniniwalaan na ang pamamaga ng gilagid ay nauugnay sa pamamagari ng mga artery sa ugat sa puso. Ang impeksyon sa bibig ay maaaring humantong sa delikadong impeksyon sa balbuba o valve ng puso. Magsipilyo ng ngipin tatlong beses kada araw. Gumamit ng panlinis ng dila para matanggal ang bakterya sa dila at magfloss din araw-araw. At yan ang ating bida tips sa araw na ito. Ako po si Drema Kitayan Bravo. Drink responsibly. Yes, you can get into the light life. Enjoy Sunbig Light with a barcada at your favorite bars and resto bars now. Drink responsibly. Sindao, Bangsamoro, isang oras ng paghahatid impormasyon para sa epektibo at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamalaan sa Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapakinggan Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DXOL Happy FM at DXMS Radyo Bida at sabay na mapapanood via Facebook live streaming. Sindao, Bangsamoro, Kabalikat, tungo sa mali malinis na pamamahala, tapat na gobyerno, tatak Bangsamoro. Nakatuloy ang kayod kahit na pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years ng kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Tanduay around 5 years. Tibay ng loob, tibay tanduay. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At siyo kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Only 93 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. BNB, panahon natin to. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Corona del City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Zuara, Kalusugan. Isang oras na talakayan ng mga kaalaman, impormasyon at mga issue ng Ministry of Health ng BARMM. Suara, Suara Kalusugan. Kalusugan. Suma inyo tuwing lunes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DXMS Radyo Bida 882. Suara Kalusugan. Suara Kalusugan. Hatid sa inyo ng Ministry of Health, BARMM sa pamumuno ni Dr. Rizaldi Lee Piang. Suara, Suara kalusugan. kalusugan. Dali nang anak og wala ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Mahuman ko ligo, magaplas din sa nga apyak king oil. Kapag bago ko matulog, makaplas din ko yak oil gihapon. Halis nung pagbuntis ko, sige ko makaplas yak king oil. Ang dali lang yapong pagbasa ko. Mao ka na ang yaki liniment oil mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga botika. Talakayang Parlamento, programa na magbibigay ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Talakayang Parlamento, hatid sa inyo ng Public Information, Publication and Media Relations Division, Legislative Technical Affairs and Information Services. Talakayang Parlamento, tuwing Huwebes mula alas 9.30 hanggang alas 10.30 ng umaga dito sa DXMS Radyo Bida. Talakayang Parlamento. ang James Coffee na iba ko pre Na twin pack ng ilang kapi Puwerting lamian na variant pa Korean ginseng o spirulina Jim's Coffee Mix Na twin pack na karoon Nga sulod sa atong budget Jim's Coffee Mix Ang twin pack na siguradong Inyong mahimong favorite Jim's Coffee Mix Night Twin Pack na ng James Coffee Mix. Mga ka-James, available na ang ating James Twin Pack. James 3 plus 1 with Korean ginseng. O ang James 3 in 1 with Spirulina Twin Pack. Twin Pack. Mapalit na sa Shopee, Lazada, drugstores o sa mga suking tindahan. Radyo Bida 882 Kaibigan totoo Bida ka rito bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito makinig, makilahok, makiisa sa palatuntunang Alerto Bangsamoro, isang oras na talakayan, pag-aaral, pagsusuri at analisis sa sitwasyon sa Mindanao, pagsusulong ng Mindanao Peace Process, pagbibigay boses sa usapin ng kapayapaan at iba pang mga impormasyon. Alerto, Alerto Bangsamoro, Hangad dito na maging instrumento at tulay upang makamit ang kapayapaan sa malaking bahagi ng Mindanao. Alerto Bangsamoro, mapapakinggan Pakinggan araw-araw, lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DXMS, Radyo Pida, Cotabato City, 882. Alerto Bangsamoro. oras natin mga kaalerto, alas 8 sa ng umaga, magandang umaga, mapiyamapita, assalamualaikum, maayong buntag, maki-alerto sa balita at mga pangyayari sa Bangsamoro. Maging updated sa mga umuusbong at nagpapatuloy na issue. Mga datos at pagsusuri, pag-uusapan dito yan. Sa Alerto, Bangsamoro. Ngayong umaga ng biyernes, oy, uh, ah, huling, TGIF. Uh, oh, TGIF, mga kaalerto. Sana po ay nasa maayos kayo mga kalagayan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Yung iba parang nagbabiyahe, no? Kasamang drama. Mm Mm-hmm. Pauwi? Oo. Mm-hmm. Uh, maya-maya siguro kasi weekend na mamayang hapon eh. Oo. At uh, ikaapat na araw na po para sa buwan ng Agosto taong 2023. So far this week, uh, kaalertong Rufa, parang naging maayos naman mm-hmm. yung takbo ng linggo, ano? Yes. Mm-hmm. And uh, kami po naman kakasama no, hanggang alas 9 ng umaga. Ito po si Kaalerto Rufa Mocalid. At ako naman si Kaalerto Andre Makitayin. Bravo! At syempre sa mga, again, no, sa mga bumubiyahe dahil tulad ng nabanggit mo, no, weekend na, no, mga Kaalerto, mm-hmm. ay mag-ingat tayo sa pagbiyahe dyan, no, sa mga uuwi ng kanilang mga probinsya dahil busy-busy no, nitong weekdays. Mm-hmm. And ingat-ingat din ano, sa mga magmamaneho, especially mm-hmm. yung maglo-long drive mamaya-maya yes. po. Mm-hmm. Sa mga gustong may batiin dyan, dyan. Pag-comment lamang no, mga kaalerto sa ating Facebook Live dahil live na live tayo no, sa Facebook page ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Dumadami, no? Partner Drema, yung ating mga followers. Maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy no, na sumusuporta sa atin. Samantala mga kaalerto, wag na nating patagalin no, dahil ang dami nating mga nakalap na mga report ngayong umaga na ito, mapanational or local news man yan. No? And abangan niyo po dahil mamaya no, ay makakasama rin natin ang ating mga kaalerto si Narod Matukan, ni Naimlan, Din Kapiral, and Maula pagpapasta upang pag-usapan din no kung ano ba yung mga dapat paghahandaan dito nga sa nalalapit no na El Nino or tal- nagsimula na kasi no mm-hmm. itong El Nino. Yung ibang part damang-dama. Mm-hmm. Sa, sa atin kaalaro tong Rufa, well this week no hindi tayo nakaranas ng pag-ulan mm-hmm. or kahit anong mga uh, weather disturbances. Dito yan sa Bangsamoro region but uh, in, in some places or yung ibang lugar pa rin naman ay 'di ba kakaano lang natin kaka-recover sa bahay mm-hmm. lalo na sa Maguindanao provinces no kaalartong mm-hmm. Rufa and uh, uh, yun, bumabalik na rin sa kanilang mga tahanan yung mga home-based evacuees. And speaking of pagbabalik, no, dahil inanunsyo po no, ni part, ng Department of Education or DepEd mga kaalerto, kahapon po yan mismo, no, Mhm. na sa August 29, no, yung mm-hmm. pagbubukas ng klase para sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2023-2024. Syempre, mas mauna naman din no yung advance lang yung private, private school. Oh. Mm-hmm. So itong sa pa- public schools mga kaalerto ay, ay August 29. Mm-hmm. No so habang may uh, depende na po yan no, sa mga pribadong paaralan na sumunod dito o hindi no kaya magsisimula na yung klase no sa Uh, hindi lalagpas po ito no, no ng huling araw ng Agosto para sa mga uh, public schools. No, base mm-hmm. po ito mismo no sa Republic Act 11480 ayon po mismo 'yan no sa DepEd. So mula noong 2021, itinakda no, ng departamento ang simula ng mga klase sa Agosto o Setyembre kasunod ng huling pagbubukas no, ng Oktubre noong 2020.